Sintulinoi en palazzo. Somere cae vintre, amasoi da turistoi al venas al vieno, cae prescau ciui visitas la imponan palazzon di Schönbrunn, cae miris pri la vastae chambroi, cae pri la multae alt valorae pentrajoi, mebloi cae tapisoi, qui gis la fino de la unua mond milito appartenis alla austra imperiesta familio. Pos la proclamatio de la Respublico en novembro 1918, la lasta imperiestro con sia familio cae malgranda servistaro folasis la palazzon la grandega construajo presentis multain problemoin alla nova registaro. Trovigis nec mono nec het materialo, cae tia tempe regis terrora malsatego en Vieno. Multe da infanoi mortis pro malfortezo, cae manco de nutrajoi tuberculoso estis tre ege disfastiginta. Spite al tiae malfacilagioi, la urba consilantaro decidis usi parton de la palazzo, kiel ripos domon, por mal ricciae infanoi, cae alian parton kiel leneon, por estontae educistoi respondeculoi de la socialista partio planis proiecton por provisi bonegan educadon por la infanoi de laboristaro. Ili antavidis utopion en quiu exploatado de laboristoi cesu, cae conflictoi cae militoi ne plu ocasu. La decquinan de septembro mil naucent dec nau en iris la palazzon. Cent quindec malsatae, infanoi. La decan de octobro comencigis la instruado de iunuloi, ciuin oni intensis prepari por nova vivo en democrata socialista stato arego da elstarai professoroi. Inter ili la eminenta psychologo Alfred Adler instruis diversain facoin, cae clopodis clerigi la menson de la iunae lenantoi. La studentoi ancau prisorgis la infanoin en la infanheimo, pato prenis discut rondoin pri aro datemo, visitis museoin cae art exposicioin, cae faris excursoin en la belan ajon de Vieno. Compreneble la junularo tutine vivis ciel privilegiitae reg idoi. La junuloi devis elitigi cion matenon ie la sessa, por heiti la chambroin. Sed ofte ne trovigis suffice da lignoi. La qualito de nutrajoi estis terrora. Quancam ili cutime juis la comunan vivon, cae egi shatis la iunan directoron, cius perte gvidis la leneon. Conflictoi cae miscomprenoi estis ne eviteblai, en tiae strecciae circunstansoi. Crome, la iunulae devis plenumi grandegan lern programon, ciu faris troda postuloi al iui e la lernantoi. Ie la fino de la studado, la iunuloi certe havis profundain conoin pri siae facoi, sed bedaurinde ili ricevis neniun officialan diplomon, cae pro tio la plei parto havis mal facilajoin trovi convenan laboron. Multe organizoi ne volis dungi ilin, cia ili ofte montris tro da sendependezzo. Ce la respondezuloi, la iama entusiasmo por la proiecto malaperis. Tamen, la ple multae studentoi memoris la iaroin en Schönbrunn, cia la ple felician cae fecundan periodon en ilia vivo. Hodiau, ne trovijas en schön brun, ec unu sporo de citiui iamai cintrulinoi, ciui tia tempe en iris la palazzon, con multae revoi cae esperoi.